Perim senin turunçların hiç bilmirem neye benzer Perim senin turunçların hiç bilmirem neye benzer Biri menevşe çiçeği biri elif baya benzer Biri menevşe çiçeği biri elif baya benzer Bunlar halk eden kimdi? Biri mimdi, biri sindi, Bunlar halk eden kimdi? Biri yeni doğmuş gündü, biri Ağmina'ya benzer. Biri yeni doğmuş gündü, biri Ağmina'ya benzer. Biri güldü gül hasidi, biri gönül havasidi. Biri güldü gül hasıdı, biri gönül havasıdı, biri canlar mayasıdı, biri hoş simaya benzer, biri canlar manasıydı, biri hoş simaya benzer. abidi, biri kızıl gül kabidi. Biri güldü gül abidi, biri kızıl gül kabidi. Biri Mısır şarabidi, biri Şam mamaya benzer. Biri Mısır şarabidi, biri Şam mamaya benzer. ki aklım şaşar demeye dilim dolaşar. Abbas der ki aklım şaşar demeye dilim dolaşar. Taht üstünde kakıldaşar bir çift şahzadaya benzer. Taht üstünde kakıldaşar bir çift şahzadaya benzer.